Rekao je uzvišeni, o ljudi, gospodara svoga se bojte, zaista će potres kada smak svijeta nastupi, veliki događaj biti. Mi kada gledamo kaburove, mi vidimo zemlju, ali nismo ni svjesni kakav jad azab i muka se unutar tih kaburova krije. والكرم ما يضيع عند قوم انتحاموا على دينها الكرم لكم والكرم ما يضيع عند قوم انتحاموا Kada neko od vas bude postavljen u kabur, دوجي منمز sa strane glavi, a post sa desne, a zekat sa lijeve strane, a dobra djela, dobročinstvo, sadaka, sve što je pohvalno, održavanje rodbinskih veza dođe ispod nogu. Pa mu se priđe s glave, a namaz kaže, s moje strane mu prilaska nema. Tako kaže i post, i zekijat, i druga dobra djela. Pa onda biva pitan Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem. Zašto on odgovara? To je Allahov poslanik koji je došao sa istinom. Zatim mu se otvori da vidi svoje mjesto u džennetu. I kaže mu se ovo je tvoje mjesto u džennetu. A onda mu se pokaže i mjesto u džehennemu. I kaže mu se ovo bi bilo tvoje mjesto da nisi vjerovao. عندي نفس الربيع يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع عندي وام السقا عندي نفس الربيع يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع عندي وام السقا عندي نفس الربيع Kadu ja mi osvanu i tamnice dopadnu, Jusuf lijepi uzdahnu, dosta mi je Allah moj.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 zakone po kojima se sve kreće i vlada. Od tih zakona je propisao svoje propise, propise ove vjere koji garantuju ovome ummetu bezbjednost, sigurnost, obskrbu i pravdu koju ne samo da će imati među sobom, već će i drugima podijeliti. Doćim kada se naš ummet toga odrekao, kada je napustio rad po Allahovim propisima, onda nam se dešava ovo što se dešava. Još uvijek je velika opasnost nadvjela se nad našom braćom u Iraku posebno, a ništa manje i na drugim mjestima gdje se vode ogorčene borbe. Posebno napominjem ovo prvo gdje su osvajači ostavili da red ne uvedu u tu zemlju tako da postoji velika opasnost i mogućnost da dođe do unutrašnjih sukoba i ratova koji će oslabiti cijelo to područje i muslimane na tome području, a nakon toga će mnogima lako biti da što više iscrpljeno to mjesto iskoriste da što više svoje usluge naplate i bolje da svoju vlast na tim područjima uspostavi. Nesumnjivo da je dužnost ovoga ummeta da zauzme ono mjesto koje mu pripada u svijetu, a to će se samo desiti vraćanjem, istinski vraćanjem dini islamu i radu po propisima ove vjere. Nastavljajući kazivanje o kaburskom azabu što je prvo veliko iskušenje čovjeku nakon smrti, nakon što smo govorili o uzrocima koji dovode do kaburskog azaba, a to je jednostavno rečeno svaki vid grijeha i griješenja koje čovjek čini u životu na ovome svijetu. Kaburski azab je u stvari izliv Allahove srđbe prema onome ko se ogriješio uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. Gledajući na ljude i njihove postupke, možemo zaključiti da je većina ljudi u kaburskom azabu. Većina ljudi su u patnji u grobovima u kojima se nalaze. Mi izvana gledamo zemlju i kamenje koje je ukrašeno i izgrađeno nad grobovima. A nismo ni svjesni u kakvim belajima su stanovnici tih grobova i kakvi musibeti ih zadešavaju u njima kao što neki opisuju da ti grobovi u stvari ključaju kao što kota ključa sa onim što je u njemu. Nesumnjivo da će svako pametan da učini sve da se sačuva toga. I nesumnjivo da je to veliki belaj i veliki musibet što saznajemo iz dove koju je neprestano učio Allaho poslanik ali sad selam na kraju svoga namaza prije nego što preda selam. A to je dova Allahumma inni ja'udhu bika min azab al sačuvaj me kaburskog azaba. Na svakome namazu. Što je inama velika poruka i pouka da najozbiljnije shvatimo ovo pitanje koje je od pitanja gajba nama nevidljivog, a koje nekada Allah tebareke ve taala pokaže ljudima da bi uzeli veliki ibret i veliku pouku iz svega toga. Najveći uzrok da se čovjek sačuva kaburskog azaba jeste sa Allahovom pomoći da se čuva grijeha i griješenja. Jer su grijesi ti koji čovjeka dovode do Allahove kazne. Čovjek bi trebao svaki dan da obnavlja svoju teubu. Allaho poslanik ali selam u toku dana je znao po 70 puta istigfar činiti. Moliti Allaha te bareke ve taala za oprost. Svaki dan da shvatimo i da se zamislimo kao da nam je to posljednji dan našega života. Da svoje račune preispitamo. Da vidimo jesmo li kome dužni šta ostali. U pogledu nas i Allaha te barakeva ta'ala i njeg, obaveza prema njemu. U pogledu nas i nas samih prema našem zdravlju, prema našem životu, prema našem imetku, prema našem razumu i prije svega prema našoj vjeri. U pogledu nas prema Allahu te barakeva ta'ala kao našem stvoritelju da se dobro preispitamo. Da budemo određeni, opredjeljeni zašto smo u svome životu. Da se ne zanosimo da imamo vremena, jer ne znamo kada će kome smrt zakucati na vrata, a tome se čovjek suprostaviti ne može. To je najveći uzrok sa Allahovom pomoći da se čovjek sačuva kaburskog azaba. Allahu poslanik ali selam nam kaže u svome hadisu koga bilježi imam bi Buhari kada umre neko od vas jutra dakle jutrom i uveče pokazuje mu se njegovo mjesto pa ako je bio od stanovnika džehennema pokazuje mu se njegovo mjesto u džehennemu i kaže mu se ovo je tvoje mjesto sve dok te Allah te bareke ve taala ne proživi na sudnjemu danu. Dakle, čovjek je dužan da se zaštiti kaburskog azaba, čuvajući se grijeha i griješenja s jedne strane i čineći dobra djela koliko god više je u mogućnosti. Hadis koga bilježi imam Ibn Hibban kaže kada neko od vas bude postavljen u kabur dođe mu namaz sa strane glave, a post sa desne, a zekat sa lijeve strane, a dobra djela, dobročinstvo, sadaka, sve što je pohvalno, održavanje rodbinskih veza dođe ispod nogu. Pa mu se priđe s glave, a namaz kaže s moje strane mu prilaska nema. Tako kaže i post, i zekjat i druga dobra djela. Pa onda biva pitan Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem. Zašto on odgovara? To je Allahov poslanik koji je došao sa istinom. Zatim mu se otvori da vidi svoje mjesto u džennetu. I kaže mu se ovo je tvoje mjesto u džennetu. A onda mu se pokaže i mjesto u džehennemu. I kaže mu se ovo bi bilo tvoje mjesto da nisi vjerovao. U suprotnom, ako ne bude bio od onih koji su držali do namaza, koji su držali do ostalih ibadeta i obaveza u pogledu Allaha te barake ta'ala zasigurno da neće imati te zaštite. Primjer nam je vrlo dobar toga kaburskog iskušenja koje je drugačije nego kaburski azab u primjeru poznatog ashaba Sa'ad ibn Muaza kome Allah te barake ta'ala dovu primio znamo da je bio od učesnika bitke na Hendeku i bio je ranjen tom prilikom. Iako borbe nije bilo, ali je bio ranjen od strane neprijatelja. Pa je rekao Allahu, ako je ovo posljednja naša borba među nas muslimana i mušlika ti me uzmi sebi. I Allah mu je tu dovu uslišao. Onaj kome je dozvolio Allahu poslanik, ali da presudi židovima, koji su tom prilikom iznevjerili, ugovor. Pa kada je on presudio poznatom presudom, tada je rekao za njega Allahov poslanik ali selam tako mi je Allaha presudio si presudom onoga koji je iznad sedam nebesa. Dakle, Allah je zadovoljan tvojom presudom. Kada je preselio na Ahiret, kaže za njega Allahov poslanik ali selam Allahov arš se uzdrmao zbog smrti Sadove. Ali kada ga je spustio u kabur, rekao je subhanallah, čudeći se. Pa pitaju ashabi zašto Allah poslaniće. A on kaže kada neko od vas bude stavljen u kabur. Stisne ga njegov kabur. Tako da mu njegove kosti na rebrima prolaze jedna kroz drugu. Ali mu se Allah smilovao pa mu je olakšao. Njemu koji je imao ove odlike i ove posebnosti među ashabima. A šta je sa drugima? Od uzroka koji se spominju da sa Allahovom pomoći čuvaju čovjeka od kaburskog azaba jeste čuvanje Allahovih granica. To jeste Stajanje i stražarenje na svakome mjestu s kojeg postoji opasnost da muslimani budu napadnuti. Kaže Resulullah sallallahu ve u hadisu koga bilježi žibami muslim Ribatu yawmin wa lejletin hajrun min sijami šehrin wa Stražarenje na Allahovom putu bolje je nego post cijeli mjesec dana i klanjanje wa in mate uđri alaihi ameluhu lezi kane Amel. A ako umre, nastave mu se pisati njegova dobra djela koja je činio za svoga života. Wa uđri alaihi rizkuhu. I nastavi mu se davati njegova nafaka. Njegov rizk, obskrba. Wa emin fetan i biva sačuvan kaburskog iskušenja. od uzroka koji čovjeka sa Allahovom pomoći štite od kaburskog azaba jeste da čovjek je svoj život kao šehid na Allahovom putu. Hadisu koga bilježi imam je Nesai, jedan od ashaba pita Allahovog poslanika ali sada selam ma balul mu'minina juftanuna fi kuburihim illa šehid šta je s muminima koji bivaju iskušavani u svojim kaburima samo ne šehid, a on odgovara i kaže kefa bi barikati sujufi ala ruusim fitne. Dovoljno im je iskušenja sjevanje sablji iznad njihovih glava. A u drugome hadisu koga bilježi imam Ibn Mađe i Tirmizi, a riječi su koje prenosi imam Ibn Mađe od Allahovog poslanika, ali sad gdje se kaže šehid ima šest odlika. Li šehidi situ hisal. Prva je Jugfaru lehu inde evvali duf'atin min demi. Oprašta mu se kod prve kapi krvi. Opraštaju mu se grijesi. ويجار من عذاب القبر i biva sačuvan kaburskog ويرى مقعده i pokaže mu se njegovo mjesto. ويأمن من الفزع الأكبر i biva siguran od velikog straha kada ljudi budu proživljavani na sudnjemu danu. وَيُحَلَّا حُلَّةَ الْإِيمَانِ I biva okićen ukrasom imana. ويزوج من الحور العين إبيبا أجين جنتكم هوريما ويشفع في سبعين من أقاربه إبيبا مدات شفاعة تويست زغبر قد الله تبارك وتعالى زسدم دس توريتسو od svoje rodbine. A u hadisu koji je sličnog značenja kod Tirmizije se kaže وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ Na glavu mu se stavi kruna časti. El jakutetu minha hajrum mine dunja oma fiha. Jedan dijamant na tome tađu na toj kruni, bolji je i vrijedniji od svega na ovome svijetu. Bolji od ovoga svijeta i svega na njemu. وَيُزَوَّجُ بِسْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ I biva oženjen sa sedamdeset i dvije džennetske hurije. To je šehid. Koji je dao svoj život na Allahovom putu koji između ostalog biva sačuvan kaburskog azaba. Zatim, onaj ko se bude družio sa Kur'anom hadis Resula sallallahu alaihi wasallam koga bilježe ashabu sunen u kome se kaže suratum min al Kur'an thalathuna aje tešfe'u li sahibiha hatta gufira lehu jedna od kuranskih sura koja ima 30 ajeta šefaat činila je onome ko se s njom družio, to jest ko je učio i po njoj radio, dok mu nije bilo oprošteno. Znate li koja je to sura? To je suratul mulk. Družio se sa Kur'anom i živio po Kur'anu. Nije ga napustio. Nije duže od 40 dana dozvolio da mu prođe, a da cijeli Kur'an hatmu ne učini i završi. Nije bio od onih koji su nemarni. Od onih koji su Kur'an zapustili i zapostavili. I protiv kojih će Kur'an svjedočiti na sudnjemu danu. Zatim hadis Rasula sallallahu alaihi ve sellem koji nam kaže Men mate jeumel džumu'ati au el džumu'ati وقاه الله عز وجل من عذاب القبر hadis prenosi imam Ahmed ko preseli petkom ili uoči petka Allah ga sačuva kaburskog azaba ovo se svakako odnosi na one čiji život je bio ispravan i kome je sa ovim završeno dobro koje je činio na ovome svijetu u hadisu koga bilježi imam Tirmizi kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam onaj men batnuhu onaj koga ubije njegov stomak to jeste umre od stomačne bolesti strpljiv ustrajan i ispravan na Allahovom putu to svakako je uslov bit će sačuvan kaburskog azaba dakle sve su ovo vidovi i načini neki opšti, a neki posebni kako čovjek da bude sačuvan kaburskog azaba. Samim tim što ono što dolazi poslije kaburskog azaba je puno teže i puno gore. I zato na čovjeku je da se čuva i sačuva griješenja i da što više dobrih dijela radi. Čudit se danas mnogima koji grade ovu svoju dunjalučku kuću koja je prolazna i koju će ostaviti drugima da u njoj uživaju i žive, a ruše svoju ahiretsku koja je vječna i mimo koje oni druge ne imaju. Čudit se takvima koji neprestano te obu i vraćanje Allahu odgađaju, a ne znaju kada je ta sekunda i taj trenutak kada će im život oduzet biti. Čudit se takvima. Čudit se onima koji se pozivaju na dobra djela, a oni okreću svoje glave. Okreću se od dobročinstva. Čudit se takvima, jer im se nudi dobro, a oni ga sobom odbijaju. Molimo Allaha te barake ta'ala da nas učini od onih koji rade po njegovoj vjeri, od onih koji su mu pokorni, od onih koji se čuvaju svih grijeha i griješenja, koji se međusobno podpomagaju na dobročinstvu i bogobojaznosti, a ne na grijehu i neprijateljstvu. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعلي كلمة الحق والدين يا رب العالمين اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم افرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعافية من كل بلاء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 Kaže da je vidio vatru i ljude i žene, muškarce i žene, gole, koji vriše u toj jami. Čak je to i snimio i stavio na stranicu interneta da se može vidjeti. Radi se o čovjeku koji ne vjeruje u ahiret, koji ne zna o čemu se radi, a radi se o kaburskom azabu. Onih koji su živjeli nemoralno i neispravno u svome životu na ovom svijetu. Kaburski azab je za nas tajna. Iako smo o tome obaviješteni od Allahovog poslanika sallallahu alaihi sellem vahjom od Allaha tebareke ve ta'ala ali se ponekad desi da uzvišeni Allah pokaže nešto od ove tajne. To je ono što se dešava čovjeku od časa izlaska duše, pa sve do njegovog proživljenja. Kaže uzvišeni bareke ve ta'ala وَلَوْ ترى إِذْ يتوفى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وأن الله ليس بظلام للعبيد إذا samo vidiš kada meleki usmrčuju nevjernike udarajući ih po licima njihovim i od pozada govoreći im okusite patnju u ognju to je zato što su to vaše ruke zaradile i Allah nije nepravedan robovima svojim i kaže uzvišeni ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت i da samo vidiš zulumčare, nepravednike u času njihove smrti. U smrtnim patnjama. Wal-melaiketu basitu ejdihim, a meleki svoje ruke prema njima pružili. Ahriđu anfusekum. Spasite se sada. El jevme tuđzeune azab el hun. Danas ćete biti kažnjeni bolnom patnjom. Bima kuntum tekuluna ala Allahi gajra al-haq. Zbog toga što ste neistinu na Allaha govorili. Što ste propagandu protiv ove vjere širili. Što ste optuživali islam. Samim tim njegove sljedbenike. Ili sljedbenike njegove, a samim tim i islam. Što ste neistinu protiv Allaha iznosili. وَكُنْتُمْ عَنَا تَسْتَكْبِرُونَ I što ste se oholili u pogledu njegovih ajeta što niste htjeli da se pokorite. Uzvišen je Allah tabaraka wa ta'ala opisujući nam kaburski azab faraona i njegovih sljedbenika kaže en naru ju'raduna alejha guduva wa ašija oni bivaju izloženi vatri izutra i naveče to je taj kaburski azab وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَ A na dan kada nastupi sudnji dan Edhilu ale Fir'aune ešeddel azab Reći će se Uvedite sljedbenike faraonove u najžešću kaznu. Kaburski azab je istina. I Resulullah sallallahu alaihi ve sellem kako opisuje Aisha radijallahu anha nije propustio ni jedan namaz, a da na njegovom kraju, to jeste prije nego što preda selam, ne utječe se Allahu te barake wa ta'ala od kaburskog azaba. Riječima Allahumma inni e'uzu bike min azabil kabr Allahu ja ti se utječem od kaburskog azaba. Od kazdi u kaburu. O min nar i od džehennemske vatre. fitnetil mahja wal وَالْمَمَاتِ I od iskušenja života i samrti. min fitnetil mesihi I od iskušenja Mesiha Dajjala. Poznat islamski učenjak Ibn Qayyim rahimehullah opisujući uzroke koji vode u kaburski azab kaže Ljudi bivaju u azabu zbog njihovog džehla, neznanja o Allahu te barake ta'ala. Zbog toga što su ostavili njegove naredbe i činili ono što je on zabranio. Allah uzvišeni ne kažnjava dušu koja ga je spoznala, koja ga je zavolila i prihvatila, to jeste radila po onome što joj je on te barakeva ta'ala naredio i ostavljala ono što je zabranio. Niti će kazniti ikada tijelo u kome je ta duša bila. Kaburski azab, kao i džehennemska vatra, to je posljedica Allahove te barakeva ta'ala sržbe u pogledu dotičnoga. I zato onaj ko Allaha te wa ta'ala rasrdi i naljuti na ovome svijetu svojim postupcima, zatim te obe od toga ne dođe, to ćemo biti uzrokom kaburskog azaba u Berzehu u tolikoj količini ukoliko je Allaha rasrdio i naljutio, pa su neki manje, a neki više, tako da će prema tome biti i kažnjavani. Resulullah sallallahu alaihi sallam nas je obavijestio u svome sahih hadisu kada je prošao pored dva kabura da se njihovi stanovnici kažnjavaju, da su u azabu kaburskom. Ta dvojica ljudi, pored čijih kaburova je on prošao. Pa pita svoje ashabe, čujete li vi ovo? A oni kažu, ne čujemo. A on kaže, innehuma le ju'azzibani. ولا يعذبان في إنهما لا يعذبان ولا يعذبان في كبير oni su u azabu ali nisu u azabu zbog nečeg velikog to jeste veliko kod Allaha tabaraka wa ta'ala ali kod njih to nije izgledalo nečim velikim nešto do čega vi ne držite da je nešto veliko što se tiče jednog od njih on se nije čistio od mokraće. A što se tiče drugoga, on je išao putem nemimeta, to jeste prenošenja tuđih riječi. I pogledajmo onda, kada je to kaburski azab onih koji se nisu čuvali od nečistoće, a čistoća je znamo nužna da bi čovjek klanjao, pa kada se nisu čuvali nečega što je uslov za namaz i dobili taj kaburski azab, šta je s onima koji nisu namaz nikako obavljali? I koji Allahu te barake ta'ala nikako klanjali nisu. Ovo je situacija onoga koji je prenosio tuđe riječi i to istinu prenosio. Rekao ovaj, ovome pa otišao i njemu to prenio šta je dotični rekao. I na taj način ih zavadio. A šta je s onima koji neistinu izmišljaju? Nesumnjivo da je to još gore. Allah poslanik sallallahu alaihi ve nas je obavijestio o čovjeku koji biva udaren u svome kaburu bićem tako da mu se kabur ispuni vatrom. Zato što je klanjao jedan namaz bez čistoće. Zato što je klanjao jedan namaz bez čistoće. I zato što je prošao pored svoga brata muslimana koji je bio mazlum, kome je nepravda učinjena, pa mu nije pomogao. Ovaj hadis bilježi Tahawi sa Hasan senedom. I obavijestio nas je Resulullah sallallahu alaihi wasallam kao što stoji u hadisu Semure ibn Džunduba koji je u Buhari o azabu onih koji izmišljaju laži koje se prenesu širom horizonta. Obavijestio nas je o kaburskom azabu onoga koji uči Kur'an, zatim po noći spava ne učeći ga, zatim ga napusti, pa po noći spava ne učeći ga, a po dani ne radi po njemu. I obavijestio nam je o azabu onih koji su išli putem nemorala. Obavijestio nas je o azabu onih koji rade s kamatom. Onako kako je vidio Resulullah sallallahu alaihi wasallam, kako mu je uzvišeni Allah pokazao. Obavijestio nas je o ljudima koji su u azabu kaburskom tako što im se glave zgnječe sa dva velika kamena. I to zbog toga što su im glave na dunjaluku bile teške pa su spavali od namaza. Nisu ustajali na namaz. Obavijestio nas je o onima koji će se hraniti trnjem i najgorom hranom na ahiretu u džehennemskoj vatri zato što su zato što su ostavljali davanje zekata. To je sve na ahiretu, ali prije njega to jeste u berzehu, prije džehennemske vatre. Obavijestio nas je o onima koji jedu nečisto smrdljivo meso zbog nemorala koji su činili. Obavijestio nas je o onima koji će svoja lica da paraju noktima od željeza time što su unosili smutnje svojim govorom među ljude. Obavijestio nas je, kao što to spominje Ebu Sa'id, radijallahu anu da će nekim ljudima stomaci narasti kao kuća. A to su oni koji su se hranili kamatom. Nekima će se otvarati usta pa će im se ubacivati žeravica koja će izlaziti iz njih na donji otvor. A to su oni koji su jeli i metak je tima, siročadi. Biće i onih žena koje će biti okačene za svoja prsa koje su činile nemoral. Opet nekima će biti kidano meso s njihovih tijela i da će im se da ga jedu, a to su oni koji su gibet činili i koji su ogovarali druge. Biće i onih koji će zbog, kako nas je obavijestio Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, onoga što su prisvojili sebi, biti u takvome azabu što će im se to zapaliti na njima. Kao što je slučaj čovjeka koji je poginuo, pa ashabi rekli o njemu, blago njemu, oni u džennetu. A Allahu poslanik, salam, kaže ne. Zbog onoga što je uzeo od ratnog plijena, to je bilo nešto neznatno, džehennem se nad njim rasplamsao. To je u slučaju da on ima udjela u tome. A šta je sa onim koji nema u tome udjela? Kaburski azab je posljedica grijeha koji se stiču srcem, vidom, sluhom, rukama, nogama, stomakom, jezikom, ustima, stidnim organima i cjelokupnim ljudskim tijelom. Tako da će oni koji su se riješili Allahove te barake wa ta'ala propise sebe sami izložiti toj velikoj opasnosti. A to su oni koji su prenosili tuđe riječi. Oni koji su lagali. Oni koji su druge ogovarali. Oni koji su lažno svjedočili. Oni koji su potvarali nevine. Oni koji su pozivali u novotarije uvjeri vjeri i bidate. Oni koji su govorili ne Allaha i njegovog Resula sallallahu alaihi ve sellem ono što nisu znali. Oni koji su se bavili kamatom. Oni koji su jeli i metak tima, to jeste uzimali ga bigajri hak. Oni koji su se bavili rišvetom, i nedozvoljenom zaradom koja im ne pripada. Oni koji su jeli, to jeste uzimali, i metak svoga brata muslimana bigajri hak, ono što im ne pripada. Oni koji su uzimali i i nemuslimana koji su sa nama pod ugovorom. Oni koji su pili opojna pića, oni koji su išli putem nemorala, oni koji su činili najgoriji vid nemorala muškarci sa muškarcima i žene sa ženama. Lopovi. Oni koji su gledali da iznevjere ono što im je povjereno. Oni koji su obećanja iznevjeravali. Oni koji su smutnju sijali i koji su prevare među ljudima činili, oni koji su uzimali kamatu i davali je i pisali je i svjedočili na nju, oni koji su dozvoljavali ono što je Allah ta'ala zabranio, želeći na taj način ohalaliti to i otvoriti sebi put za rad potom je. Oni koji su, nakon što žena bude treći put puštena od njenog čovjeka bili taj jarac koji se posuđuje da bi je samo formalno oženio da bi ona opet onome prvom halal postala onaj koji traži načine da Allahove te ve propise stavi po strani i ne radi po njima onaj koji uznemirava muslimane i istražuje njihove mahane i njihove sramote. Onaj koji sudi i presuđuje po zakonu koji nije Allahov tabaraka wa ta'ala. Onaj koji daje fetve i šarijatske odgovore onako kako Allah tabaraka wa ta'ala nije propisao. Onaj koji podpomaže da se čini grijeh i neprijateljstvo. Onaj koji ubija bigajri hak. Onaj koji uznevjeruje u haremu onaj koji nijeće Allahova imena i njegova svojstva i koji poriče ono što je Allah tabaraka ta'ala objavio. Onaj koji svoje mišljenje i svoje pretpostavke i svoju politiku pretpostavlja sunnetu Resula sallallahu alaihi sellem. Ona koja nariče i onaj koji je sluša. Oni koji će naricati u džehennemskoj vatri. A to su oni koji su pjevali uz muziku, koji su svirali ono što Allah tabaraka ne dozvoljava. I oni koji su i slušali, oni koji su gradili džamije na kaburovima, oni koji su palili na kaburovima svijeće i osvjetljavali ih i turbeta pravili i na taj način kršili Allahove propise. Oni koji su kada traže svoj hak u potpunosti ga tražili, a kada ga drugome daju, onda bi drugima uskratili. Oni koji su bili oholi, oni koji su se drugima prikazivali drugim u drugome liku onakvi kakvi nisu, oni koji su drugima imena svakakva i nazive nadjevali i koji su se drugima podsmijavali, oni koji prve generacije ovoga ummeta podcjenjuju i o njima loše govore, dakle najbolje muslimane. Oni koji odlaze raznim gatarima, onima koji prave sihrove i proriču navodno sudbinu i pitali ih o tome i vjerovali im u tome. Oni koji su pomagali zulomčarima, koji su prodali svoj ahiret za dunjaluk, onima koji je zastrašiš Allahom te barake ta'ala i podsjetiš ih na njega, oni to ne prihvataju, a kada ih podsjetiš na nekoga drugoga i zastrašiš ih drugim nekim, onda oni to prihvaćaju. Oni koji budu upućivani Allahovim govorom i govorom Resula sallallahu alaihi sellem, pa ne htjedno to prihvatiti. Tako da tome nikakve pažnje ne pridaju. Onaj a kada im dođe, a kada im dođe nešto od ljudi drugi, od ljudi, onda to prihvataju i prema tome se upravljaju i orijentišu. Onaj kome kada bude učen Kur'an, takav je bezosjećajan, a možda i zarađuje učeći Kur'an i na taj način živi. Onaj koji čuje govor šeitanov, što je muzika i pjesme, takav se tome odaziva i postaje radosan i veseo time i želi da to nikada ne prestane. Onaj koji se lažno Allahom tebareke ve ta'ala zaklinje, ali kada se zakune nekim drugim, takav jednostavno, takav jednostavno to do toga drži. Onaj koji javno griješi i koji se tim griješenjem ponosi. Onaj od koga ne možeš biti siguran u pogledu hurmeta svoga i hurmeta svoga imetka. Onaj koji ne drži dogovora svoga jezika i koji među ljudima nemoral na taj način širi. Onaj koji ostavlja namaz na kraj njegovog vremena. Tako da kada hoće namasko vrijeme da izađe, onda kao horoz kljuca na brzinu obavljajući taj namaz. Onaj koji ne daje svoj imetak dobrovoljno. Onaj ko ne obavi hađ, a u stanju i u mogućnosti da ga obavi. Onaj ko ne izvršava svoje hakove i obaveze, a u mogućnosti je to da učini. Onaj ko ne čuva svoj govor i svoj pogled i svoj sluh, tako da na taj način grijehe stiče. Onaj koji ne obraća pažnju na način kako će zaraditi i metak, da li od halala ili od harama, onaj koji ne održava rodbinske veze, onaj koji nema milosti prema miskinu, prema siromahu, niti prema udovici, niti prema jetimu, tako da takav nema ni prema kome milosti, od Allahovih tabaraka wa ta'ala stvorenja. Oni koji se prikazuju ljudima i koji sprečavaju hakove koje su dužni da izvrše. Oni koji se bave sramotama drugih ljudi, a zaboravljaju svoje grijehe i sramote. Svi ovi i njima slični su u kaburskom azabu zbog grijeha je čine. Samim tim što je kaburski azab prema količini i veličini tih grijeha. Ako Allah te barake wa ta'ala muslimanu zbog griha koji nije te obe došao prije ahireta ne oprosti takvima neuzubilla je velika opasnost. Pošto je većina ljudi na ovome što smo spomenuli, to jeste na griješenju Allahu te barake wa ta'ala, tako je i većina ljudi u kaburu, većina ljudi u kaburu su u azabu. Tako da je malo onih koji su toga spašeni. Mi kada gledamo kaburove, mi vidimo zemlju, ali nismo ni svjesni kakav jad, azab i muka se unutar tih kaburova krije. Neki čak i ukrašavaju kaburove i stavljaju cvijeće na njih, ali svakako da to odvraća od podsjećanja na ahiret i to muslima ne bi smio da čini i čudit se ljudima koji grade svoj prolazni dunjaluk, a ruše vječni ahiret, koji grade ono što će iza sebe ostaviti drugima, a ostavljaju ono što će im valjati vječno na ahiretu. Molim Allah da nas učini od onih koji prihvataju pouku, od onih koji se boje Allaha te ta'ala, koji su njemu u pokornosti, koji izvršavaju svoje obaveze, koji rade onako kako Allah te bareke ve taala zahtjeva. Inša Allah bit će kazivanja o uzrocima koji utiču da se čovjek sačuva kaburskog azaba, da nas Allah te bareke ve taala sačuva toga.